no te cuenten lo que pasa. Amata tu televista eta y irratia. Amata tu televista eta irratia. Herria izaia eizilarazi nahi izan zuten. Itxakendu, mintxaira eragotzi, eta iraultza sortu zen. Emakumea izilarazi nahi izan zuten. Mutu bihurtu, enoratu, baztertu, eta ordun hitza jaio zen. Emakume hitza, iraultza, biziturri. Laura Mintegi. Zabalduko digu geure bizitza Begira Egun militantea da Arazoak badira dago barrika dan Baite zaituzten temakumeak Gizona bainar gehoak dira Baite zaituzten temakumeak Gizona bainar gehoak dira Zezu makina baino gehiago da Emakumeak izakia da Zezu makina baino gehiago da ia sola emakume a azala ezurrak para que busca baño que ya gota y son esto pa que pulo la da baña gusti horiek gauza pa que arra toca te buruetan Arratzaldeon eriko dole, arratzaldeon guztioi, arratzaldeon aiara, arratzaldeon olatz, arratzaldeon itxaso, <laughs> eta beste bein ere, Arratsaldeón a todos, pues tenemos una pues un tema muy interesante, que es, eh, es el, segundo año que lo repetimos. Ya, maja, la segunda vez. Ya va, ¿eh? Hoy, por supuesto, como tenemos cerca el 8 de marzo, eh, vamos a hablar evidentemente de la mujer. Y eh, si el año pasado lo centramos un poquitín más en, en lo cercano, pues este año nos vamos a ir también a dar una vuelta al mundo. Y vamos a tener, eh, bueno, vamos a intentar centrar un poco lo que es la marcha mundial de las mujeres. Uh -huh. Gero Guatemala buruzko artikulu bat irakurriko dizuegu bidaia modura, eta ia ez bezala, ia zein genuela pixkat intimistagoa, edo mituen inguruan mentzatu ginen, topiko, tipiko topikoak hautzi, ba, bueno, ba, gaurkoan orokorragoa, baina berezia. Baina, eta polita izango da, bai. aurten ez du elkarrezketarik, baina bueno. Hala ere, polita izango da. Eta beste barik, bueno, pues empezaremos con las noticias locales, nacionales, internacionales. Luego vamos a abordar un poquito el tema, eh, con canciones entre medio. Y, y después una agendita que está, está cargadita. Está maja, Eta beste barik, eh, albiste, kuñarekin, utziko zaituztego. Respect légal, respect légal, bikini. Respect légal, respect les ladies. Elles viennent dans la tente, elles bougent leur body. Et dans la partie, elles te donnent des Écoute bien maintenant ce que vient qui suit. Ouais, dans la danse, elle se ouais, dans la partie. Respect légal, respect légal, bikini. Respect légal, respect les ladies. Respect légal, respect légal, bikini. Respect légal, respect les ladies. Ouais, elles bougent bien, ouais. Información de todos los colores. Colores guztietako informativa. Bueno, ba, esan bezala albiste lokalekin eh, abiatuko gara, eta lehen lehenik komentatu beharra daukagu, pues que el otro día lab se manifestó en Megapark para reclamar el cierre de los centros comerciales en días festivos, eta horren arira, eh, aipatu bezala manifestazioa burutu zuen labek, joan dan hostiralean, barak Megapark eh, ere moan, jaiegunetan merkatal zentruak izteko aldarrikatu gurean. Zerbitzoi dagokien Europako zuzentara betekizunean, Espainiako hainbat legeren aldaketak izan dira eta horren arira merkatuko merkatu librerako deiak e, sutsuak irakurri eta entzun izan dira. Ahotz hoiek eh, proposatzen dutenaren arabera, krisialditik e, irtenbidea merkatu libreago baten aurkituko dugu zenbat eta arau gutxiago hobe. Eta bueno, ba hortik tiraka merkataritzaren ordutegiak berriro jarri dira ezbaian aurre oraindela urte bi okerrez gaude, ez da nahia? ba, bai urtik. Ba, gauza bera gertatu zen IKEA eta alako merkataritza zentro erraldoiek domeketan eta jaiegunetan irekitzeko asmoa agertu zuten, hainbat lekutan jada egiten ari dira, baina badirudi ba presioaren ondorioz, e, ba, hainbat e, merkataritza zentruk atzera egin zutela. Baina, bueno, ba dagokien dagokienez atzera ere Euskal Herrira ekarri nahi duten ereduak soilik lagunduko die katean diei. inondik inora ere eh, merkataritza txikiari eta berriro eztabaida pilpilan dago. Estamos comentando que, que, bueno, pues otra vez está en el punto de mira el, el horario de, de, apertura y de cierre de los, de los centros comerciales, de las grandes superficies comerciales, mejor dicho. Hasta ahora ha habido una prohibición expresa de no abrir en los días festivos, ya debido a la crisis y, bueno, pues a otra serie de excusas que están utilizando, pues están poniendo otra vez en entredicho si es, eh, si es correcto o no cerrar en día festivo. De hecho, yo creo que aquí me parece que hay que son tienen permiso para abrir cuatro, no sé si son cuatro domingos o siete domingos. Sí y bueno, que la verdad que sí que los aprovechan al máximo, pero miedo me da porque, claro, al final es lo que comentabas tú, mm, que mm. si, si, eh, eh, ya que se hace en otros sitios, se hace en el Estado en muchísimos sitios también, mm, no les va a costar tampoco mucho, la verdad, si quieren conseguirlo. Y ahí sí que el comercio pequeño, luego, luego sí que harán campañas de vamos a ayudar al centro, al comercio pequeñito para que pongan los escaparates bonitos, pero la verdad que... Flaco favor, ¿no? Pues eh, desde esta noticia que vamos a seguir comentándoos ahora, pues también eh, en esta noticia se comenta que, no le hace favor ninguno al pequeño comercio. Y, bueno, por mucho que luego se intenten poner parches, pues finalmente siempre salen ganando las, superficies eh, grandes, tales como Megapark, Mass Center, etcétera. Eta bueno, ba, horren kontrako arrazoi badirela, esaten du lab sindikatuak, eta finantza krisiak eragin duen krisi ekonomikoak eh, oraindik ageriagoan utzi utzi du behar hori, ezta? Errespetuan oinarritutako kontzuko kontsumoko eredu arduratsua da irtenbidea, ez ordutegi zabalagoa izatea. Estamos comentando que lo importante es hacer un, un consumo razonable, y equilibrado, no que los días festivos también sea ahora, porque al final eso te iba a consumir más. De hecho, fíjate también eh, con las noticias, me parece que comentamos, no sé si el viernes pasado o el anterior, que, eh, estaban recortando horarios en los polideportivos. Mm. Parecían pues para ahorrar recursos y luego al final, ¿no? Si mm. si supuestamente <laughs> el recorte de horarios claro, pues ahora la piscina te vas pues, a comprar unos pantalones. Eso es, pues entonces nada. Eta bueno, ba, eskutatu nahi dute dagoeneko merkataritzara merkataritzako eskaintza nahikoa zabala dela, hain zuzen ere bederatzietatik eh, amarrak arte dendak iregita egon ohi dira, ondorioz ez dago inongo behar errealik merkataritzako langile jaiagunetan ere eh, lan egiteko. Eustateko datuen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko azalera handietako salmentak, euneko saspi koma gehitu ziren, 2000 eta bederatziko abenduan. Eta, bueno, ba, adibidoneka eh, argiki eh, adirazten du helburua beste badela. Eh, kontsumorako aiturak aldatuta, beharrak zorrara nahi dizkigutela, kontsuma eh, areagotu, eta diru, diru gozea ze sinura elikatzen jarraitu, ez da? Eta, bueno, pues, eh, azkenean arrazoiak asko direlako sindikatuak horren kontra, neurri honen kontra azaldu dira, eh, saltoki handiak jaiegunetan ez, eh, ez irekitzea helmuga dute, eta bueno, eh, hori lortzeko lanean jarraituko dute, bai kontzientziazio lanean, bai e, erantzun amote korduan. Egungo egoera, egu Euskal Herriko herrialdetan desberdina izanik ere, positibotzat jotzen dute orain arte egindako lanaren isla eta lanaren isla ba, apipuntutan e, eh, laburbildu daiteke, alde batetik Euskal Autonomia Erkidegoan, ez dagoela irekiera egunik, eta haien arrazoiak e, diru goseari gaien zaizkio. Eta diruzalen mehatxuei aurrea hartzea dute helburu, oraindik ere, ba, egunetan saltoki handietako ateak itxita segi daitezen, eta, eta bueno, pues, eh, egiesan haiek esaten dute argazki hura, ba, domeka batean denda eh, denta guztiak itxita, ba, argazki hura aldatzeko tentazio auki badutela, baina horren aurka matxinatuko direla sindikatuak. Eta bigarren, eh, bigarren eh, isla da ba edo bigarren ondorioan, afarroan irekiera zero horretara heltzeko bidean direlakoan daude sindikatuak, eta urtarrilaren iru eta lauan emaniko erantzunak, ba, grebak eta mobilizazioak izan ziren, egun haietan indarrak bildu zapustu sendu horretan eh, sakonduta helburu lorgarria dela adierazi egin dute sindikatuek. Hori da, posia ba, sorte duten. Bejon de hiela. bai, bueno, eta beste bat, Espolan, Feria de la Precariedad Laboral y los Contratos Basura. Aquí la verdad que seguimos un poco siempre con el mismo tema. El miércoles, eh, diferentes colectivos sociales y sindicales de Baracaldo se concentraron durante la mañana en las puertas del BEC para denunciar los contratos basura que ofrece el Ayuntamiento de Baracaldo a través de espolán Ya sabes que Espolán es una feria que han, eh, estado, han estado organizando desde Ingural de los últimos años aquí en Baracaldo y, esta vez, eh, pues estos colectivos se han ido a, se han concentrado y eh, delante de la que vinieron a denominar como Feria de la Precariedad. Mm. Por esa razón, pues eh, varios miembros de estos colectivos aparecieron ataviados de coronas, de cruces y con cuatro ataúdes, mostrando pues que la precariedad laboral entierra nuestros derechos. Hay algún dato, eh, este, año por ejemplo muchísimas, eh, hay muchísimas eh, plazas menos, ofrecen muchos, muchas menos plazas y al final lo que yo no sé si la gente sabe un poco es que esta, esta feria está coorganizada por una ETT, que es ADECO. Con lo cual, pues bueno, sí que... Paradojas. Sí, sí, la verdad que en contratos se ofrecen pero, pero bueno, yo no sé hasta qué punto también tienen las condiciones necesarias. 3.000, eh, mira, en definitiva, este, este año se propone, se han propuesto 180 empleos de 30 empresas diferentes. Eh, todo organizado, como hemos comentado, por la ETT ADECO. 3.000 personas han optado a puestos de trabajo y en precario. Y hay que destacar que, según datos de pasadas ediciones, el 67% de las personas que accedieron a estos empleos lo hicieron a través de contratos basura. Con lo cual, pues bueno, y dentro, mm. de esta lógica cabría destacar también que el, que, el, aumento de los denominados pobres con trabajo, pues afecta ya al, 65% de las personas en riesgo de exclusión social de esta localidad. Eh, el otro día también una entrevista, me parece que hicieron a una de las responsables de ADECO y comentaba que lo que estaban viendo es que la gente demandaba eh, jornadas bueno, medias jornadas, jornadas parciales. Es decir, que ellos estaban escudando un poco en que la mayoría de la oferta era con jornadas parciales, pues claro, yo si no tengo trabajo, evidentemente, como si me ofrecen una hora al día. Quiero decir que la gente es verdad, este año seguramente que habrá habido muchísima más demanda de hmm. empleo de, de hombres ya, pero estamos hablando de un porcentaje muy alto, el ¿eh? 65%. Es una barbaridad. altísimo, altísimo. Es una barbaridad. Entonces, pero bueno, no sé al final cómo los resultados, me imagino que luego ya los comunicarán un poquitín los resultados que... Hmm que han, bueno, que, que, han obtenido en esta feria. Pero y esperemos que por lo menos la gente que ha tenido traba, que, ha, encontrado algo, que la han contratado, pues que no sea en condiciones demasiado precarias. Sí, bueno, al final lo que hacen también es desviar los fondos públicos que deberían ir destinados a la creación de empleo público y de un empleo digno. Eso es. Lo desvían y, y lo disfrazan y gastan seguramente que en el acto de inauguración y de cierre también se habrán gastado un montón de dinero. Si estuviese aquí eh, nuestro, nuestro Maki, nuestro Mario, seguro que nos sacaría algún chascarrillo de algún lunch. <laughs> Sí. sí. sí, Y bueno, vamos a, terminar con noticias locales, con una noticia, una mala noticia que nos ha llegado desde Arguitan, bueno, que ya lo hemos sabido por diferentes medios de comunicación, y ha sido la denuncia de un nuevo caso de violación en Baracaldo. eta eta joan dan eh, larun batean gertatu egin zen e, rockstar e, diskotekan edo bai, musika. Bai, bai, kontzertu gunean, ez da, bai. megapark inguruan. Gogora ekarri behar dizuegu, indala hilabete gutxi, ba, beste, zera, bortxaketa saiakera egon zela eta bueno, bortxaketa ura saiesteko neskatoak bere burua zuen e, ba, mm, ez dakit zenbat metro, ba, horma bera, bai. ez da izen bat metro. Iru metro, bos metro ez dakit hortik bai, bai, gurutze bai, metro, zaten dugu e, itxaso, bai. Bai, ez da, bueno, azkenan ez zain bortxaketari gertatu, baina sustu ederra, eta edo zein kasutan eskatu zako trantzea be. Eta, bueno, pues, eh, errepikatu egin da, barakaldo ez dakit zer gertatzen ari den barakaldon, hainbeste polizia eta hainbeste segurtasun neurri daukagun honetan beti ere zirrikituren bat geratzen da hor. Escuas Y bueno, pues los hechos se, han registrado en la madrugada del sábado pasado, que sería 27 de febrero, creo. Y, bueno, pues la Archanza está investigando los hechos denunciados, pero el, según eh, eh, un, diario eh, un diario que nos ha informado que una mujer de 17 años de edad ha presentado ante la Archanza una denuncia en la que señala que el sábado alrededor de las 5 de la mañana fue violada por un hombre en los baños de caballeros de una discoteca del centro comercial de Baracaldo, Olena y Zueguna, en y, y bueno, pues eh, allí fue retenida por la fuerza por, por varios varones desconocidos, cuatro varones desconocidos exactamente, y uno de ellos fue el que consumó la violación. Y Arguita, en el Centro Asesor de la Mujer de Baracaldo, ante este hecho ha llamado a salir a la calle eh, tanto hombres como mujeres para denunciar este nuevo caso de violación. Y, bueno, pues, pues ah, la concentración ha sido este miércoles a las 7 de la tarde en la Plaza Vironera. No sé, o sea, no se descarta que haya más movilizaciones pues de una manera u otra para pedir represalias y para pedir explicaciones por qué están pasando tantas... De todas maneras, es, también es, es impresionante que también esas salas de conciertos, esos espacios que tienen también tanta seguridad... Utsunea, que ve ahí... O sea, que al final te miran de arriba abajo por si llevas una petaca de ron, pero mm. luego que, sean, que, violen a una persona dentro del mismo recinto mm. es impresionante, la verdad, pero pues bueno. sí. luego también ha, surgido otra polémica de ahí, pues a las 5 de la mañana, una menor, mm. los horarios, pero independientemente de todo eso. igual, como si son las 5 de la tarde, evidentemente. Eso es, como si son las 5 de la tarde, porque luego también hace, hace unos meses eh, recibimos otra noticia. ba, este bueno, por ez zen izan, baina, baina beste emakume bat, e, beste emakume batek erasoa jasan zuen, eta eta lapurreta bortitza. Bai. hau da, ja, ja da ez dizute poltzoa lapurtzen eta alde egiten daure korrika batean, ez? Lehen lehenik e, jipoia, jipoitu egiten eta gero lapurtu. Eta gero bai. lapurtu. Bai. Eta edo zein ordu, hori izan zen, ahiuntzeko sortzit erditan. Bai. Ez zirke, que no, no existen ni horas negras, ni... Ni sitios negros, ja, kasi, no? Ni sitios negros, kasi. Mm. Si, sí, es cierto. Bueno, pasamos a Euskal Herria? Bai, ez, bagoaz Euskal Herrira. Orduan, presoen zenidek, zestauko bak, bloquea tu blokeatu dute, tratu duina aldarrikatzeko. Eh, esta, también, esta noticia también tuvo lugar el viernes pasado, pero como nos ha llegado, nos llegó justo a, nosotras el sábado, pues bueno, ya nos ha parecido interesante comentarla. el, se reunieron el viernes en Sestao a las 12 del mediodía junto al juzgado de paz y decenas de familiares de presos políticos de la margen izquierda en torno a la entrada de este juzgado con la intención de llevar a cabo una entrega de denuncias en las que exigían que se acabe de una vez con el maltrato a los que están sometidos pues sus familiares, eh, cacheos en vis a vis, castigos sin visitas y para exigir la despolitización del Poder Judicial. Tras un tiempo transcurrido en el que los funcionarios del juzgado se negaban a recoger las denuncias y debido al bloqueo pues que, toda esta, esta cuadrilla, este montón de gente que, había formado las puertas del edificio, pues al final pudieron entregar las 40 denuncias y después inmediatamente renunciaron, eh, renunciaron no, <laughs> realizaron una concentración de denuncia en las inmediaciones. Claro, y al final, ya antes eh, las denuncias eran simplemente, bueno, eran denuncias de acosos, de cacheos a los propios presos y presas políticos. Hoy en día, como ya hemos mencionado bastantes veces, eh, ha pasado a ser también eh, cacheos y acosos a los familiares, con lo cual, pues bueno, a ver si a través de estas movilizaciones también se consigue. Pues sí, presionar un poquito. Presionar por lo menos fijo. Y bueno, seguimos en Sestao y es que bueno, pues eh, se han denegado eh, ayudas sociales a, tres vecinos de Sestao y, de <laughs> y bueno, pues eh, eso supone que, van a ser desahuciados y ante eso la plataforma que ha llevado a cabo una concentración frente a los servicios sociales del Ayuntamiento de Sestao otra vez, <laughs> para denunciar la situación por la cual eh, están pasando pues, eh, una mujer de 30 años con una hija de 16 meses y, otra mujer de 26 años con un hijo de 17 meses y la absoluta indefensión en la que les ha dejado el alcalde de ese estado, José Luis Marcos Merino. Y, bueno, pues eh, la concejala de ese estado de, acción social también ha sido criticada por no garantizarles el acceso a una vivienda en régimen de alquiler social estos colectivos destacan además que el, que el Ayuntamiento de Estado tiene 125 viviendas municipales y que algunas de ellas están vacías. Y bueno, pues eh, han querido aclarar que por mucho que diga la concejal de Acción Social del Ayuntamiento que estas personas se encuentran sin ninguna cobertura social, salvo los 426 euros del subsidio del INEM y la ayuda prestada por el Centro Caritas de Estado, pues que no es suficiente. No es suficiente, está claro. Mm. Y basta como, como ejemplo también pone la situación de otro chico, de Carlos Sánchez. Este chico eh, solicitó las ayudas de emergencia, que son competencia municipal, y se encontró con informe donde se le denegaba el acceso a esta ayuda y, eso aún, bueno, tenía todos los requisitos exigidos, había presentado la, documentación en día y de la forma que, le exigían y con un expediente además que los servicios de los servicios sociales donde se certificaba desde estos eh, servicios mismos su situación de extrema necesidad. Bueno, pues aún así le mm. denegaron la ayuda por falta de presupuesto. Ya. Eh, el, otro día, cuando subo la, concentración que hicieron los de Berriocha, aprovecharon y sacaron un poco todos los enseres de las viviendas a la calle, pues para reflejar de forma simbólica las consecuencias de un inminente eh, desahucio. Eh, de patitas en la calle, a vivir debajo un puente, producto de la, nulidad, de la nula voluntad política. Entonces ahí montaron hmm un poco la, casa, poco la mm. casa y al final todas esas cosas que pueden ser sacadas a la calle como haya una orden de desahucio. Mm. Y luego, bueno, pues también nos dan más, eh, más datos que, que, quizá hacen más dramática la situación, ¿no? Y es que a una de las mujeres se le han agotado ya los bonos comida que le concedió Caritas esta durante cuatro meses y, y está a punto de que le corten la luz por impago. Y, nada, pues hacen referencia que con los famosos 426 euros de zapatero poco se puede hacer y, más si se tiene un bebé de 16 meses. Y, bueno, pues sin ingresos eh, estables por situación de desempleo y precariedad laboral, pues están abocadas a empleos esporádicos y, no pueden hacer frente a, los respectivos alquileres que, que tienen un precio de 750, 740 y hay alguno de 300 euros mensuales, ¿no? Sí, por ahí. Entonces la única esperanza pues es una vivienda en régimen de alquiler social mm. o el acceso a las ayudas de emergencia. Eh, sin embargo, el Ayuntamiento de Estado considera materialmente imposible realojarlas en una vivienda en alquiler social para donde puedan hacer frente a las mensualidades del arrendamiento. Mm. Además, eh, desde el consistorio también han recortado la asignación presupuestaria destinada a las ayudas sociales entonces, por todas estas situaciones, pues exigen a las autoridades municipales que hagan efectivo el derecho que les asiste a estas familias a una, eh, a una, vivienda, a una vivienda digna y que realice las gestiones necesarias para garantizarlo de esta manera. Pues así es. Eso es. Eta, eta bueno, ba, jarraituko dugu ja maia nazionalean bai. ere, pixkat eh, urruntxeago joango gara. El sistema puerta a puerta de Usurbi logra el aval de las urnas. I, y bueno, e, los usur e, eh, eh, ba, bueno, azkenan aporbetxatu egin dute haien iritzea emateko aukera, eta, eta bueno, ba, parte hartzea uneko irurogeta marrekoa baino altuseagoa izan da, eta e, gehiengoak erabaki du, ba, ba, bueno, ondakinak biltzeko sistema, sistema berriaren alde egin nahi duela, eta horren aldeko botua eman dute, eta horren arira alkateak eh, aipatu zuen, eh, ba, bueno, ba, gipuzkoa ingurura, itxaropen izpia iritzi dela, itxaropen <laughs> izpia zergatik, ba, bueno, ba, ondakinak kudeatzeko era berria, E, sortu eta azkenan instalatu ingo dutelako usurbilen, usurbigo jendeak sinisten duelako, ondakinak jasotzeko modu berri hartan, eta bueno, pues ia Euskal Herri ez dakit, baina hien a zertxobait garbiago mantentzeko aukera izango dute. Bai, beitu. Eta además tenemos que, bueno, ya, sabes que esto también fue un poco por, bueno, en principio quieren poner en Usurbil la, una incineradora, entonces parece que de, esta manera, y gracias a alta participación y a los compromisos que ha adoptado la gente del pueblo, pues que por lo menos para los próximos seis años han frenado en principio este proyecto. Con lo cual, a ver si. A mí me parece importante destacar esta noticia, sobre todo por la alta participación, ¿no? Que al final ya, ya gustaría también a muchos políticos y a muchas políticas esta participación en unas elecciones. Que un 70% de un municipio participe, que luego se haga sí o no, ¿eh? pero por lo menos la participación. Argi dago, herri honetan gertatuena, nik uste eredugarri izango dela eta izan beharko lukela, baina bi aldetatik, alde batetik zuk aipatu duzunagatik parte hartze oso altua egon dalako eta bestetik, e, ba bueno, va ba E, e, inguru giroa eta jen bizi moduak kudeatzeko beste forma baten bila dabiltzalako eta eta gainera modu aktiboan. Hori da. Bai. Eta gainera herriari galdetzen, ez? Dino, eta bai. azken finean haiek izan dira, ba, bueno, bai. Erabaki dute, no quedo pentset edo eh, naikotxo naikotxo bai, momentos. Be, eh, benetako demokrazia bai. ez da izpitxo bat hori. <laughs> Galdetu. <laughs> bai. Eta bueno, ba, bihar gu plana, bilbora mm. junei baduzu olatz, oso plan polita. Bilbogunez pondra las luchas y materiales de diferentes colectivos sociales. Ekimen berezia izango da bihar, eh, bilboko aldesarrean, bilbogune izeneko aterkipean, ba, bilduko mm. dira bilbo eta bizkeko kolektibo eta aragile sozialan itzak, jendarekin harremanetan euteko asmoarekin, eta baita ba, materialak erakusteko, saltzeko, eta bueno, batez ere jendearekin berbaiteko e, eh, antolatzailek aitortu utenez, haien aldarrikapenak alik eta urrunen entzun daitezen beharrezkoa zaile autogestionatzea. Eta horretarako ba, jaialdiak burutuz, materiala salduz, osketak burutuz, eta bar. Honen beste, zerri den da bat antolatu dute, una e, eh, unamuno plazan, da bertan, kolektibo bakoitzaren materiala saltzeaz eta borrokas berdinetaz, ba, informatxas gain, beste hainbat aktivitate egongo dira. Bai, sola saldiak, erakusketak, bideoak, musika zuzenean, irrate libren emanaldia, beraz, eh, hortze ukiko dugu bihar zita garrantzitu, ba- mm -hmm. garrantzitu bat, unamunon, mm egoizeko amaiketatik eta saspirak arte. Egun pasa, bai, egun pasa polita. Polita, ez? Bai. Eta, bueno, albiste, azken albistea komentatuko dugu, eta kantatxo bate eh, jarriko digu gero itxasok, e, gaira pasatzeko, eta azken albisteak e, atzilok eta gehiagoren berri, eman behar digu, Y es que el Ayuntamiento de Basauri pues, ha, hecho nuevas identificaciones y detenciones de una manera indiscriminada y ha entregado a la Policía de Extranjería a 11 inmigrantes en situación de exclusión social por no tener papeles. Eh, bueno, no es la primera vez que sucede y aunque en esta ocasión eh, haya sido la, población de Basauri la afectada por esta práctica policial absolutamente xenófoba, hace unos meses ya ocurrió algo parecido en Baracaldo. Y SOS Racismo denuncia que las detenciones indiscriminadas en función del país de origen criminalizan al colectivo de inmigrantes sin, sin ninguna sin ninguna clase de razonamiento lógico, vaya. Sí, de hecho, al final eh, esta gente también en Basauri, igual que pasó en Baracaldo, estaban ocupando una vivienda vacía y totalmente abandonada, pero sí que, evidentemente ya me imagino que seguramente que no era la casa ideal para, esas personas, mm. entonces eh, pues en vez de dejar que ocupasen una vivienda vacía, les han detenido y les llevaron a la comisaría de Indauchu eh, y les entregó a la, a la brigada de extranjería. Hmm. Con lo cual, pues bueno, eh, la mayoría de estas personas, además, llevan varios años viviendo en el País Vasco, pero el Ayuntamiento de Basauri tampoco ha asumido su responsabilidad de solucionar la situación de exclusión social y, les ha puesto en manos de, extranjería para ser expulsados del país. Al final se quitan un problema de, de encima, ¿no? Sí. Luego una, nota de prensa de esos racismos también que nos da que nos da información bastante interesante. Bueno, igual gutako batzuk jakin badakigu apurtxuek gainetik, ze oindalazte batzuk migrazioaren inguruan hitz egin genuen, eta Josefina gure lagun argentinarrak ere hitze egin zuen, e, e, etorkinen egoeraz eta atzerriko jentaren egoeraz, eta bueno, ba, honetaz mintzatzen zan hain zuzen ere e, atzarreko legedo lege doa araudi berriaz, i eske recientemente el Ministerio de Interior ha aprobado la circular 1-2010 sobre la aplicación de ley de extranjería y tiene carácter secreto y ya, <laughs> ya ha sido denunciada por numerosos colectivos e incluso por el Sindicato Unificado de la Policía y ordena que se tramiten con la mayor brevedad y en el tiempo mínimo imprescindible los expedientes de expulsión. Alik eta harinen tramitatu nahi dute, ba, batzarritarrura edo, edo etorkinura haien sorterrira bidaltzeko. Edo, eh, hemen egoteko arrazoia zein izanik ere. E, eta bueno, pues horrek argi dago eragin handia daukala etorkin eta atzerritarraren e, eskubideetan. Eta, bueno, pues... E... Bai, despada ez atxirotzen dituzte eta gero ian horreitek bai. erabakiko du ea kanporatu ala ez. eta legearen zirrikituak oso jende gutxik ezagutzen ditu, bai. eta horretaz baliatzen dira, ba, ba bueno, pues, e, eh, alako atxiloketa masiboak egiteko eta jentea tropelka sorterrira bidaltzeko. Y bueno, pues las detenciones cautelares con carácter previo al expediente de expulsión eh, y sin saber si de él se derivará o no una orden de, expulsión, pues están, están en auge, se están haciendo cada vez más detenciones de este carácter eta horren aurrean etorkinak apenas ba hori eskubiderik gabe geratzen dira. Hori da. Ta gainera hauek eh racismo eh, sos que denuntzatzen dute gainera eh, que la utilización de pues de esta ley y la petición de actuación a la Policía Nacional pues que, que sea para hablar, o sea, que, que, resuelvan los problemas, decir, con las consecuencias que ello implica para las personas que solo han cometido una infracción administrativa administrativa. Es decir, que, que al final cuando detienen e identificar a una persona que sea porque hay indicios por lo menos de que ha cometido un delito, mm. no por estas estas identificaciones y estas detenciones indiscriminadas. Bueno. Bai, bueno, ba, orain kantatxo bat, trago, bai bat hartzeko. Trago ura, eh? bai, trago <laughs> Eta itxaso jarriko digu kantatxo bat, eta gero gaiarekin hasiko gara. Gainero orain ez gara, gongo zuta bi bakarrik, ez da ja? Aurten, <laughs> aurten ez, gaur. <laughs> gaur irurak egongo gara, bai, bai bai itxaso, eta bai nahiara. Egon, bai. zuekin emango dugu beltatxo bat munduan zehar. arte. por donde ando. Ahora pongo yo toda mi carne, mi alma, mis ganas y toda mi alegría. Y a mí que me lance el cuchillo, que con media vuelta yo todos los escribo. Para soy mi misma dueña, mi amiga, mi jefa, la reina de mi casa que nadie me levante la voz, que aunque todos me matéis a disgusto, hoy Aida empieza su vida y no piensa parar hasta veros a gusto. Ya era hora, ahora me toca a mí, ya era hora, ahora me toca a mí. A mí. Harta de ir para acá y para allá con mi niño a cuesta y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando. Ya era hora, ahora me toca a mí. dueña, mi amiga, mi jefa, la queen de mi house. Que nadie me levante la voz, que aunque todos me matéis a disgusto, hoy Aida gana la partida, recoge su carta y le ría la vida. Ya era hora, ahora me toca a mí, ya era hora, ahora me toca a mí. hasta de ir pa' acá y pa' allá con mis niños a cuesta y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando, ya era hora, ahora me toca a mí cocido nunca se ha comido, con mucho tocino, con mucho cocino. Que viene el Aida corriendo por la calle, de aquí para allá, de aquí para allá. Chacho, Aida, chiquillo, garrapatero. Tomate, pimiento, pescado sin escama, guiso de patata, salta de la cama. Ya era hora, ahora Ya mí. ahora, ahora, me toca a mí. Harta de ir para acá y vaya allá con mi niño apuesta en la casa colgando. Ahora decido por dónde ando. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Harta de ir para acá y vaya allá con mis niños apuesta en la casa colgando. Ahora decido por dónde ando. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ay, Kaixo, arratzaldeon. Arratzaldeon. bueno, <laughs> in bebai niri entzun beharko nauzue. Así que hemen gaude irurak, eta bueno, basiko ba, gara idaz e, hitz egiten, ba emakumeen hirugarren mundu martzak, ba urratsak batuko dituela feminismorantza. Eta bastelenean ba, berton martza hartuko du, ezta? Bai, halaxe da. Eta eta bueno, ba hasiko da itxaso, bueno, eh, lehen lehenik egingo digu sarreratxo bat, azalduko digu zertan datzan e, mundu martxa, eta, eta gero mundu martxa hura ekimenez beterik datorkigu, ba, oietxek ere aipatuko bizkizuegu, eta gero bidaiatxoa ere, emakume bidaiatxo bat egingo dugu, eta bueno, azira, gero komentatuko ditugu lau ardatz ere, ba, munduko eh, emakume martxa honek lau ardatz nagusi ditu, alde batetik mundu osoan zehar e, e, komunean dauzkagun ezaugarriak azpimarratzeko eta gero geurera ekarrita, Euskal Herrera ekarrita, ba tú ardatz e, identifikatu ditugu berez bereziki Eta horiek ere komentatuko ditugu. Bueno, y vamos a empezar por el principio, ¿no? ¿Qué es la Marcha Mundial de las Mujeres? Pues bueno, es una iniciativa internacional que, que se lleva a cabo cada, cada cinco años. Y bueno, empezó el primer año en el 2000, la segunda fue en el 2005 y este año pues tenemos la tercera en el 2010. Y pues bueno, eh, el lema o el, mensaje que quieren hacer con esta tercera marcha mundial de mujeres, pues es que vamos a marchar para demostrar nuestra perseverancia y nuestra fuerza como mujeres colectivamente organizadas, con distintas experiencias, culturas políticas y orígenes étnicos, pero que tienen una identidad y un objetivo común, el deseo de superar el injusto orden actual que provoca violencia y pobreza y construir el mundo que queremos basado en la paz, la justicia, la igualdad, la libertad y la solidaridad. Bueno, este es el, mensaje que quiere dar esta marcha. Esta marcha es mundial, como ya hemos dicho, que no a la vez que el lunes nosotros empecemos esta marcha en Euskal Herria, en todo el mundo va a estar moviéndose en los cinco continentes. Y bueno, eh, en esta marcha va a empezar el 8 de marzo hasta el 18 de marzo, pero este año está dividida como en dos momentos. Este va a ser el primer momento y el segundo ya será en octubre, del 7 al 17, y bueno, pues ya, ya os lo contaremos otra vez. Y bueno, este año eh, la importancia que tiene también el 8 de marzo es que conmemoraremos pues, el centenario de la declaración del Día Internacional de las Mujeres, que para nosotras tres lo hemos celebrado siempre, pero <laughs> También lo celebraremos la semana que viene. ¿eh? Efectivamente. igual Gorber también es Bai. <laughs> Pero que, que, no ha sido así siempre, ¿no? Y bueno, pues la marcha en general, como ha comentado Latz, eh, tiene unos campos de acción, cuatro campos de acción, que sería el bien común, la paz y la desmilitarización, trabajo de las mujeres y violencia hacia las mujeres. Y bueno, Euskal Herria, eh, bebaiera baki ditu, ba, bueno, bere hildoak, Claro, herrialde bakoitzak be, benetan zeintzuk diren haien borrokak Eta bueno, ba, aukeratu, aukeratu dituenak izango dira eh, la violencia sexista, la, la precariedad, la soberanía alimentaria y los derechos sexuales y reproductivos. Eta itxaso, eh, komentatu igual, Euskal Herritik, Euretik pasako dala, bueno, jarduerak eta ingo direla martxoaren sortzietan eta mairuan bitartean. Mhm. Bai, e, e, martza hasiko da Iruñan eta mhm. bukatuko da Iruñan. Ta bueno, ez da herri guzti guztietatik e, pasako, baina bai adibidez ezkerraldean e, portutik pasako da. Ta bueno, gero komentatuko dizu egu noiz eta. Ta bueno, e, planteamientu centrala edo lan batez ere nahi dena da pues dar dar a conocer y difundir pues la carta de derechos de las mujeres de Euskal Herria. Ta bueno, ba horra aipatu aipatzen dira e, emakume moduan ba hainbat eh, eskubide edo hainbat Deretzo. Bai. Ta bueno, olatz eta eta gaipatuko aipatuko dizkizuete olako bai. eskubideak. Mhm. Izan ere, bueno, ba, gaiaren aurkezpenaren eh, hasieran komentatu dugu, ba lau ardatz izango izango dituela geurean, eh martxa honek eta eta bueno, ba 2010 arrazoi daukagula aurrera egiteko lelopean, ba, lau ardatzoiek eh, azaldu dizkigute, eta haietako bat e, elikadura subiranotasuna da, la soberanía alimentaria, la violencia sexista también, eh, la precariedad laboral, un poco que eso que la verdad que la precariedad sigue teniendo rostro de mujer y los derechos sexuales y, reproductivos de las mujeres que no están garantizados. Parece mentira, ¿verdad? Que en el 2010 todavía estemos eh, reivindicando, tengamos o estos, estos hildos que tengamos marcados para el 2010 aquí en Euskal Herria. Mm. Eh, la violencia sexista evidentemente constituye una de las vulneraciones de derechos humanos más grave y extendida en nuestra sociedad y abarca todas las formas de violencia que se ejercen contra las mujeres pues, por el simple hecho de serlo. Las agresiones sexuales, la prostitución forzada, el acoso sexual en el trabajo, las palizas y muertes de mujeres a manos de sus exparejas, eh, o de sus parejas también, es un rasgo básico del patriarcado y que utiliza esta violencia pues, como un mecanismo social de control y dominación para perpetuar la subordinación de, las mujeres. El movimiento feminista ha conseguido pues, que este fenómeno, entendido hasta hace pocos años como una cuestión familiar o una cuestión privada, pase a ser considerado como un importante problema social y político y en ese contexto se destaca la responsabilidad directa de poderes públicos. El silencio, la discriminación, la impunidad, la dependencia de las mujeres en relación a los hombres y a las justificaciones teóricas y psicológicas hacen que, que la violencia sexista siga siendo evidentemente una lacra social. La precariedad, que es el otro de los, el segundo punto que, que, se reivindica aquí en Euskal Herria, sigue teniendo también rostro de mujer y el modelo económico neoliberal y patriarcal actual, pues basado en la división sexual del trabajo, según el cual los hombres han estado presentes en el mercado laboral y las mujeres en el espacio doméstico a cargo de trabajos no remunerados y además socialmente no, no valorados ha supuesto diferencias importantes en términos de derechos sociales y de capacidad de decisión sobre la propia vida, a la vez de una falta de autonomía económica para las mujeres. Los gobiernos y los que formulan políticas económicas no ponen ni los medios suficientes ni tienen la voluntad política para hacer realidad el derecho al pleno empleo de las mujeres, más aún en estos tiempos de, crisis en los que vivimos. Y las mujeres seguimos en los empleos más precarios, con los índices de flexibilidad más alto, la tasa del paro más elevada y una brecha salarial de hasta el 28%. las mujeres estamos, seguimos estando invisibilizadas, el trabajo feminizado es continuamente ignorado desde la política y la economía por parte de las instituciones y, y de los hombres muchas veces. Bai, eta irugarren, eh, arrazoia, elikadura buru jabetza edo subira notasuna, eta bueno, herriek beren nekasaritza eta elikadura politiken gainean erabakitzeko duten eskubidea da, puntu hau, eta esparru honetan, emakumeok egindako lana eta ekarpena e, diru poltza komunera gehitzen da. Eta familia zapalkuntzak eh, eragin zuzena du horretan, eta azkenean eh, jabetza familia buruei dagokie, gizonei, alegia. Eta bueno, horren aurrean emakumei, emakume hori ez, ez ematen lan horrek, ez maila pertsonalean, ez da ordain zarietan ere, ez eskubide sozialetan, ez da identitate pertsonalean ere. Emakumeen ekazari zein abeltzainok berezko ditugun lanei, e, etxeko lanak, e, etxearen zaintza eta hor zein e, adinakoen e, zaintza gitu behar dizkiogu, eta denak ere nahiak aipatu bezalaxe ikusezinak eta, eta doakoak dira. Emakumeok funtzean gizartean bizera openerako beharrezkoak dituen lanen uneko laro gehiago egiten dugu, baina lan hori ez zaigu errekonozitzen jende artean, sozialki ez dago, ez dago aitortua eta errekonozituta, eta antolaketa eta pertsona guztien bizi baldintzen ongizaterako beharrezko aktivitate gisa, ez da, ez aitortzen eskubidea. Eta bueno, eskubideekin jarraituz, ba guk aipatuko dizkizuegu eh, herritartasun eskubide batzuk, eh bueno, martxa, martxarekin batera aldarrikatzen diren eskubide batzuk eta herritartasun eskubideak gure optika feministatik berriro kokatu behar ditugu eta ez bakarrik eh, dokumentu batean jasotzeko, eh ba hori, pues, ez bermatzeko jaso egingo direla dokumentu batean horretarako ere bai, ezta? Eskubide sozial eh, e, zibil politiko ekonomiko eta kulturen e, zerrenda giltza izan behar da e, edozein diskriminaziorekin bukatzeko eta emakumeen aurkako edozein violentzia motarekin horrekin batera pobrezia eta bazterketarekin bukatzeko giltza behar dute izan eta eskubide zerrenda bat aipatuko dizuegu e, nahi eta bion artean alde batetik e, badaukagu e, zera, emakumeok gure bizitza proiektua aske eta aukera berdintasunan e, eh, egiteko aldarrikapena haietako haietakoa da, eten eta oztopatua izan gabe edo familia eta familia unitatean eh, eskubidei lotuta izan gabe. Hori da. Eh, porque este pueblo pertenece también a las mujeres que vivimos en él, al margen de cuál sea su etnia, color de piel, idioma, opción sexual, ideología política, religiosa o clase social. Eh, derecho a que las mujeres realicemos nuestro proyecto de vida en libertad e igualdad de oportunidades, sin que, este, sin que este sea interrumpido, obstaculizado o quede subordinado a los derechos de la familia o de la unidad familiar. Derecho a que las mujeres participemos activamente en toma de decisiones en cualquier ámbito de la sociedad, a que las mujeres seamos objeto y sujeto de cualquier disciplina, a que las mujeres vivamos con dignidad teniendo en cuenta las características específicas que se dan en cada etapa de nuestra vida. Gero emakumeak izateagatik eh, gure kontrako violentziarik eh, ez jasotzeko eta ez jasateko eskubidea aldarrikatzen dute, eh, lan baldintza duinetan eh, aritzeko eskubidea aldarrikatzen dute, eta bueno, aldarrikatzen dugu guk geudenuk. <laughs> Gero emakumeen beharrei erantzungo dien osasun zerbitzu erabatekoa eta publikoa izateko eskubidea, eta laguntza sozialak eta ekonomikoa jasotzeko eskubidea hauek familia unitaten eh, barruan egon barik. a un modelo educativo coeducador que tenga en cuenta las aportaciones de las mujeres y los valores feministas, a conocer, crear y desarrollar y transmitir un modelo cultural basado en, valores feministas, a utilizar y desarrollar un lenguaje que no discrimine ni invisibilice a las mujeres, a la participación activa y al reconocimiento en toda disciplina o evento en cualquier área de la sociedad y a conocer y a transmitir las aportaciones de las mujeres a lo largo de la historia. Ba, bai, ba, azkenan emakumen kontrako bortizkeria da e, giza eskubiden urraketarik e, larrienetakoa eta edatuenetakoa geure jendartean, geure gizartean, eta eta bueno, indarkeria mota guztiak sartzen dira bertan, sexu gehiegikeriak, laneko sexu erazoak, eta bueno, eriotza, eriotzara kondenaturiko erasoak ere, eta mugimendu feministari esker, orain dela gutxi arte familia erasotzat edo eta eraso pribatzutzat eh, hartu izan den fenomeno hau giza gizarteak bere gain hartu dauen eh, arazoa izan da edo bihurtu da eta kontestu honetan eh, botere publikoena ardura edo erantzun kizu zuntzera azpimarratu egin behar da. Eta, eta bueno, e, olatzetan aierak komentatu dutenak, horiek dira, ba, bueno, Eh, el planteamiento central es difundir esta Carta de Derechos de las Mujeres de Euskal Herria, que es lo que pedimos, de Oye, que esos derechos, eta zergatik, pues porque no queremos ser ciudadanas de segunda y porque no queremos que se tenga en cuenta nuestra participación en todos los ámbitos de la vida. Creamos la Carta de Derechos de las Mujeres en Euskal Herria como instrumento para trabajar y avanzar en la consecución de los derechos que nos corresponden. Azkenean gehiegi eskatzen gaudela, baina gure eskubideak e, direla. Eta bueno, baita ere aipatzea, ba, bueno, martza hau helduko da, eta zeintzuk izango diren gitxi gora bera, ba, egongo diren gure inguruan. Bueno, el 5 de marzo hoy ya se estará abierto todavía eh, en el Arenal, el Bilgune Feminista ha montado el tenderete de los derechos, que así leído tiene buenísima pinta. <laughs> No sé si de aquí vamos a salir corriendo para Bilbo para verlo. El 8 de marzo, como no, pues la manifestación del Día Internacional de las Mujeres desde La Riaga, a las 7 y media. Estáis todas y todos invitados. Y el 10 de marzo, pues eh, llega la Marcha Mundial a Bilbo, recibimiento de la furgoneta y amplio programa de actividades a partir del mediodía. Eh, eh, ese mismo día pasará por Portu. comen en Portu. No sé exactamente todavía cuáles son los actos, porque no nos ha llegado la información, pero bueno, en ericolore.org lo pondremos, así que estará al, al oro. Eta hori azkenean 2000 eta mara arrasoi ditugula martzan jarraitzeko, eta ta hori sebera ingo dugula, ezta? Martzan jarraitu, borrokatu gure eskubideak lortu arte. Hori ba, <laughs> Después del negro Hay que ser valiente y despertar Y vivir cómo vive la gente. Hay que ser valiente, amigo. Yo tengo que volar. No, yo no puedo quedarme aquí. Si tú quieres, quédate tú. Esta vida no es para mí. Yo quiero vivir con amor, con mi gente abajito del sol, con las olas y el amanecer como un niño jugando otra vez, sin parar de correr después. <laughs> Canijo, ahora te toca Estoy embrujado, y ladro como un perro. Yo me siento un animal, la oscuridad me puede y me lleva. Si me aburro, miento. Yo solito me abro la herida, sin idea. Yo retengo el destino de mi pobre vida no quiero malos rencores, solo busco toda la salida, libertad que me espera más allá del sur. Te digo que no, yo no puedo quedarme aquí, si tú quieres quédate tú, esta vida no es para mí. Yo quiero vivir con amor, con mi gente abajito del sol, con las olas y el amanecer, como un niño jugando otra vez. Bueno, eta informazio guzti honen ostean, e, bidaiatzo bat egingo dugu. E, azte honetakoa oso berezia iruditu zaigu, bueno, tamara ez dakit, baina aste batzuetan ez duzu entzun, e, tarrazoia da Guatemalan dagoela, eta bueno, Guatemalatik e, bidali digu, ban dauden emakumen borrokak eta bar, eta bueno, ba, berak idatzitako dokumentu bat, gutuna, bidaia, ez dakit, eta ara joango gara, hasi besterik gabe, Viraya Todos los rincones del planeta tienen su encanto. Cierra los ojos y abre tu imaginación. Ezagutu mundua zure etxetik mugitu gabe. Llegó el momento para que las mujeres guatemaltecas hablen y reclamen justicia. Durante los días 4 y 5 de marzo, en Guatemala se está llevando a cabo el Tribunal de Conciencia para Mujeres Sobrevivientes de Violencia Sexual durante el conflicto armado, donde diferentes mujeres, muchas de ellas indígenas, darán su testimonio sobre las violaciones no reconocidas y mucho menos resarciadas que sufrieron más de 30.000 mujeres durante los 36 años de conflicto armado, que tuvo lugar en Guatemala, hasta la firma de la paz en 1996. La violencia contra la mujer es universal en todas las sociedades, pero para entender la especial gravedad que reviste en Guatemala hay que echar la mirada atrás, visualizando el vínculo que existe entre los actuales asesinatos de mujeres, más de 700 en 2009, con un incremento del 160 entre el 2003 y el 2007. Y, y, las violaciones de derechos humanos sufridas por las mujeres durante los 36 años de conflicto armado. En esta ocasión, y teniendo en cuenta la gran impunidad instaurada en Guatemala, como no podía ser de otra manera, la justicia oficial no ha asumido estos crímenes, y es por ello que se ha utilizado la fórmula de tribunales de conciencia, un medio alternativo de justicia que a pesar de no ser órganos judiciales cuentan con una gran legitimidad, dotándose de paritajes, pruebas periciales, testimonios y vivencias de personas con alto grado de reconocimiento. Después de realizar los estudios pertinentes y oír los testimonios, el tribunal emite las recomendaciones, en este caso, al órgano judicial, Ministerio Público y diferentes instancias gubernamentales. La violación sexual fue una práctica generalizada y sistemática en Guatemala, realizada por agentes del Estado en el marco de la estrategia contrainsurgente llegando a construirse como una verdadera arma de terror en contra de las mujeres. La mayoría de violaciones se concentraron en áreas indígenas y ocurrían de forma masiva como práctica previa a las masacres en el marco de la política de tierra arrasada y en los destacamientos militares y PACs. El ejército era consciente de que las violaciones sexuales eran un arma eficaz para dañar a las mujeres y para romper el tejido social de la comunidad, creando además de las secuencias físicas y psicológicas una gran estigmatización. El pasado no está desvinculado del presente. La historia actual del femicidio en Guatemala es resultado del ancestral sistema de opresión contra las mujeres, así como la impunidad y el silencio alrededor de la violencia cometida contra ellas durante la guerra. Con este tribunal, además del hecho simbólico de realizar una acción política dignificante y de sensibilizar a la sociedad sobre la violencia sexual como problema social, se quiere conseguir las demandas más sentidas de las mujeres, ser escuchadas, pedir justicia y que la gente sepa que no son culpables y demostrar que la violencia sexual fue una estrategia de guerra y constitutiva de genocidio y de feminicidio. Este tribunal ha contado con diferentes apoyos de Euskal Herria. Por un lado, como fiscal de los casos actuará Juana Balmaseda Ripero, abogada, integrante del Consejo Vasco de la Abogacía, con trayectoria en casos de impunidad, como el informe final de la Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad en Colombia. Y por otro, dos representantes del Instituto de Estudios sobre Desarrollo, Cooperación Internacional EGOA ...alante de testigas de honor, además de la colaboración y presencia de la ONG cabe Este es un ejemplo más de la violencia estructural que sufren las mujeres en la mayoría de los lugares del mundo. Una violencia revelada, revelada a través del patriarcado, sutilmente forjada, universalmente aceptada y reforzada por las costumbres, por la religión, por la política, por la cultura y por el derecho, lo que paradójicamente la convierte en una práctica perfectamente legítima y aceptable. Acciones como esta nos acercan a la justicia y a la posibilidad de reparar acciones pasadas para poder construir una sociedad sin desigualdades e injusticias donde las mujeres sean libres económica, política, social y culturalmente. Tamara. Agenda. Agenda, agenda, agenda. Agenda. Agenda. agenda. Agenda. Agenda Bai, korrika batean, bueno, hasiko gara Herrikolore, Herrikolorek prestatutako agendarekin eta hasteko gaur bertan ostirala e, martxoak bost, e, eh, Ruper Rodorikak joko du kafeantzokian iluntzeko 9 erditan, Eta gero? Eta aurretik, hobeto esan da, abet, <laughs> ah, bai, gaineko ausnarketa eta alternatik bat feminismoaren ikuspuntutik. Análisis y alternativas a la crisis desde el feminismo. E, a las 7 de la tarde, haik irse corriendo en el Instituto Egoa la participación de Nekane Jurado y de Maite Erkerro. Bai, eta gero beste itzaldi baten berri, eman behar dizuegu gaur bertan ospatuko da martxoak bost, iluntzeko sortzietan, eta itzaldia Boloina prozesua zertan dan, e, izen burupean, aurkeztu digute, ze aldak eta ekarriko duen Bologna prozestuak gebre unibertsitateetan, eta nola eragingo dion e, Euskal Herriari, e, bueno, ba, zatik eta ezparru ezberdinetan e, den geure horriari zein olako e, eragina izango duen horretan, eta ondorioak ere aipatuko dituzte. Eta e, basetxe gaztetzean e, egingo da zera itzaldia, trapagan. Trapagan, bai, oize. La, e, bihar, larun, bat, e, batan, e, lehen aipatu duguna bilboko gunea arri den da, izango dauna muno plazan, goizeko maiketatik, zazpirak Eta gero badaukagu e, Nafarroatik Euskal Herrira amaika bilgaitezen manifestazioa, arratzaldeko bosterdetan iruñako golen sinematik abiatuta, hori da. Gero, astelenean, e, argitan ekantolatuta la krisis tiene el rostro de mujer kontzentrazioa herriko plazan, amen barakaldon, amabitan. Mm Eta gero, e, gaur bertan, justo pasatu gara egunez, baina gaur bertan e, eh, arazipok e, bere jarduera zerrendaren barruan, ba, bueno, emakume iztuzenduriko jarduera batzuk antolatuko ditu, E, iluntzeko sortzietatik aurrera okerrez banago. Zazpiter dietan. Ah, bai, bueno, esken nien puntuala nazberes, ja, <laughs> sistematikoki orduan. Zazpiter dietan geratu gara, lasipon berton, e, eh, poteo txutriki poteo iteko, mhm. eh, eta gero afaritxoa, bertu afaria, baina, bueno, ez eta apuntatu, inorrez da apuntatu, así que animatu, eta montatuko dugu zeo zerrafatzeko, bai. Gara izaudete. Osando. Nun gauz, az, artean, pasatuko bai. azte artean jadanik. Barakaldon epaitutako, epaituko dituzten gaztei elkartasuna, e, elkartasuna e, eh, adiraz, adirazteko mobilizazioa antolatu dute sortxiretan bidionera. Bai, eta azte azkenera joko dugu, martxoak amar, ritzaldia mujeres, mujeri krisis, una charla organizada por Argitan dentro de su campaña el 8 de marzo y bueno, cuatro mujeres representantes de diferentes sindicatos eh, van a analizar la repercusión que está teniendo la crisis en las mujeres eta itzaldia Clara Kampamor Kulturretxean izango da, bosgarren, e, bosgarren aretoan e, eh, arratzaldeko zazpietan. Eta egun horretan bertan, baina zazpiterditan eta Bilboko labol e, eh, Maputxerriarekiko elkartasuna ez da delitua. Itzaldia Bilbon eukiko dugu. Hori da, eta ostegunera joko dugu, martxoak amaika, eta hilabete honetan ere, hau berbalagun e, taldei dagukien ez, ba, bueno, beste berbalagun batek ikastaro eskeniko dugu eta hain zuzen ere joanan, asteardeko eta asteraleko taldetan dabien berbalagunak, informatikari buruzko ikastaroa prestatu du, eta ordenagailuen inguruko inarrizko informazioa e, eh, irakatzi eta erakutziko du, eta interneteko trikimailu batzuk ere e, martxoaren amaikan, arratzaldeko saspiter ditan zestaukoa eka euskaltilean. Hori da, eta jamaitzeko, ostiralak amabi, ilo, e, eh, arratzaldeko saspiter ditan itxalde emango du aekako estik e, eh, kulturetzean, ere, samizenteko kulturetzean, osteratxo bat, imalaian barna. Mhm. Eta bukatzeko, barakaldone, abono, ah, hori ja badago, goizean, bai, badago, Hori da, amaitu dugu, ja? Bai. Oso ondo. Bueno, gaur, gaur ustut puntual izango garela, ez da itxaso? Bai, bai, bai, bai. Bueno, besterik gabe musu handi bat, emakume guztioi, musu handi bat gizon guztioi ere. Eta Eta aprobetsatu espatzeko eta bai. borrokatzeko. Bai. Astelenean ta irratian entzungai, Ustegunan berriro ere geurean eta Astelenean bilo on ikusiko gara. Korrika ta indioaren egiten. Bai. Gero arte. Agur. makarra espatiko garri bat aldezakezu Begira Ez gat baritu ikasketak Zuzten du lezake bat Begira Egun irakaslea da Berak irakazten dizu etorkizuna Begira Egun erizaina da Bera zainduko digu geure bizitza